أندلسن أندلسن أندلسن أندلسن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد nastavljamo sa temama, tematikama, poglavljama iz Mustalahul Hadisa, odnosno radimo po knjizi Tesiru Mustalahul Hadis, Olakšani Mustalahul Hadis, od autora doktora Mahmuda Tahana, egipatskog e, šeha, profesora, učenjaka, koji je godnama radio, predavao u Rijadu. A inače kažu za njeg da je bio ihvanijskog menheđa. Pričaju za njeg, tako je bio optužen, tako dalje. Dobro. Ima dosta korisnih knjiga napisao kao profesor, kao, kao predavač. Po, došli smo do poglavlja, znači već smo ušli i radimo hadise e, merdude, odnosno one hadise koji se odbacuju, koji se odbijaju, pa smo došli, prošli put smo govorili o, o jednoj vrsti, e, jednoj vrsti e, odbačenih hadisa koji se odbacuju zbog zbog nedostatka ravije u lancu prenosilaca. Podsjećam opet, znači, e, kad smo počeli da govorimo o temi, o temi slabih hadisa, rekli smo da se slabi hadisi mogu svrstati u dvije, dvije vrste zbog slabosti. E, jedna e, vrsta slabosti dolazi sa strani prekida lanaca prenosilaca. I sad su tu te raznorazne vrste slabih hadisa. I o njima govorimo. Uzeli smo taj dio. A druga, drugi razlog slabosti hadisa to je slabost u, u čemu? U adaletu. Znači u adaletu, odnosno, e, pardon, u dabtu. U dabtu, a to je u stvari ovaj, pouzdanost ravije. Koliko je pouzdan, koliko ne pouzdan. Koliko pamti dobro, koliko ne pamti i tako dalje. E, ta dva razloga su najbitnija dva razloga zbog kojih su, zbog kojih se odbacuje hadis zbog toga zbog čega je eh, mardud odnosno odbačen od bin hadis pa onda smo onda počeli smo sa sa detaljima pa smo spomenuli ovu uh, počeli smo sa prvom vrstom a to je od, uh, odbacivanje hadisa zbog uh, sakta odnosno zbog uh, uh, zbog nedostatka uh, prekida lanca prenosilaca, odnosno nedostatka ravi u hadisu, jednog ili više ravi u hadisu. Pa smo spomenuli te vrste. Prošli put smo spomenuli, smo onaj, prekid, lan, eh, prekid lanca prenosilaca hadisa koji je jasan, vidljiv i onaj koji je skriven. Da smo spomenuli eh, te vrste hadisa u prekidu lanca prenosilaca gdje je jasan, vidljiv eh, vrste hadisa Mu'allak, Mursel, Mu'odal i Munqatija, ta četiri vrste. Četiri vrste a, a, prekid lanca u kojim je prekid skriven spomenuli smo dvije vrste, a to je Mudelles i Mursel Hafi. Pa ćemo ti, e, znači, e, u narednom radimo vrste tih hadisa. Danas ćemo početi, znači, sa hadisom Mu'allak. Mu'allak, inače, u arabskom jeziku, znači, od Allaka i Allaku ta'lika, nešto okačiti, vezati, objesiti. U arabskom jeziku. A u hadijskoj terminologiji to znači ma huzife min nebdej isnadihi ravin fe ekser ala tevali. Kaže, e, kada, je, kada nedostaje kada nedostaje ravija jedan ili više od početka seneda. Naravno je potreba da ovdje naglašavati, znate dobro šta je sened, a šta je metn hadisa. Uh, senet je lanac prenosilaca, to je ono što kaže, od, prenosi se od tog i tog, da je rekao čuje tog i tog i tako dalje, do riječi poslanika, do poslanika sa Selem i njegovi riječi. A kada poslanik sa Selem izgovori riječi ili opiše se neki događaj, to se zove metn hadisa. To je tekst hadisa. Znači. Ovo je lanac prenosilaca, ovo je tekst hadisa. Znači, mi ovdje govorimo o lancu prenosilaca lancu prenosilaca u kojem znači e, e, hadis muallak e, je hadis, znači u kojem nedostaje ravija jedan ili više na početku seneda, na početku lanca prenosilaca. Početak je, prošli put smo spomenuli, znači gdje je početak lanca prenosilaca? Jelo počinje od poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili počinje od od muhaddisa i njegovih šejhova koji prenosi. Ispravno je znači, i ono kada u hadisi govori, da se misli ovdje početak seneda je u stvari od, od muhadisa eh, gdje on iz, izbaci, izostavi svoga šeha, a njegov šeh uh, eh, izostavi svoga šeha, odnosno gdje nema, gdje uh, eh, muhadis koji spominje hadis ne spominje uopšte ravije, osim da spomene hadis ili od tabina, ili od ashaba, ili direktno od poslanika sa Lanselem da je rekao da radi određenu stvaru. Pa ćemo navesti taj primjer. Znači, uh, o, e, vrste tog hadisa, uh, mislim, suverihi uh, oblika, oblici tog hadisa, recimo kaže en jahdife džemija sene thume je pulu metelna kala rasulosa. Znači, da, da ne spominje uopšte lanas prenosilaca. Da jedno jednostavno navodi hadis, kaže, rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam, to i to. Taj hadis se zove muallak. A to su znali neki, znači, muhadisi takve hadise da navodi. Naravno da govorimo, znači, ovo, govorimo o vrstama slabih hadisa. Nema sumnje da je to slab hadisa, znači nema lanca prenosilaca. Al, al, znači, ovdje poenta u tome da se na nekim zbirkama ne spominje lanac prenosilaca, a ta isti hadis se spomine u nekim drugim zbirkama gdje ima lanac prenosilaca, pa se tu napravi spoj i tako dalje. E, druga vrsta je, kaže, an en jahdife kulel isnad ila sahabi, au, e, ila sahabi wa tabi. E, kaže, druga vrsta je to, kaže, da, da uh, da se ovaj izbaci komplet sened lanaca, prenos, lanca prenosilaca, osim da se spomeni ili ashab ili tabiin. Pa da se kaže, eh, prenosi se od tabiina, da je, rek, eh, eh, da je da je taj tabiin rekao da je recimo čuo da od poslani, od ashaba da je da je poslanik sallallahu radio ili rekao to i to. Ili da kaže rekao prenosi recimo Abdullah ibn Omer da ashaba da je da je on čuo da Allahu poslanik da je rekao to i to. Znači, pojenta je ovdje ovo, ovim oblicima hadisa, znači da se izostavi početak senada lanca prenosilaca, sve negdje do tabina ili ashaba ili direktno do poslanika sa lancanem. I taj hadis se nazivamo alek. Poput hadisa, primjer takvog hadisa, kaže ono što bilježi Buhari o svojoj muqaddimi. Pa kaže, babu ma yudhkeru fil fahidhi. <clears throat> kaže, poglavlje ono onoga kaže što se spominje o natkoljenici, stegnu. U kom kontekstu misli se ovdje? Da li je avret ili nije avret? To se misli. I kaže Buhari, kaže وَقَالَ Ebu Musa. Ebu Musa ashab, Ebu Musa lešhari. Rekao je Ebu Musa lešhari, Gatta nebiju sallallahu alaihi sallam rukbetejhi hine dehale Uthman Kaže, prekio je vjerovijesnik sallallahu alaihi sallam svoja koljena odjećom kada je ušao Osman radijallahu anhu. I samo tu tekst hadisa. Znači, go, govor, i uh, Buharija ga spominje na početku. Inače, Buharija uh, ima puno ovaj, mualek hadisa i spominje ih obično kada stavi naslov nekog poglavlja, neke mesele, I onda prvo što spominje su ti muallak hadis ili ajet ili ti muallak hadis ili sve zajedno, tek onda dolazi hadis musned, odnosno musned sa senedom. Sa senedom i to su stvari tretire ti hadisi u, u, u, koje, za, mi, koje, za koje mi kažemo da su sahih hadise. A ovo što spominje kao malak, oni ne ulaze u sahih da se smatraju da su sahih. I uvoćemo to, na kraju spominjit ćemo to detaljnije. Znači, ovo klasičan primjer ovdje, to hadisa al-muallak. Znači, Buharija spominje ovaj hadis u svome sahihu, A kaže, odmah direkt ide. Znači, nakon što je naslovio poglavlje, odmah spomenuje da riječi Ebu Musa Lešari. Dobro. Dobro. <clears throat> E, znači ovakva vrsta hadisa gdje nema početak seneda, gdje se ne spominje sened uopšte osim tek kotabina ili ashaba, znači on se naziva el muallak ili muallak ili ta'likan. Kada neko kaže, kaže ga Buhari o svom sahihu ta'likan. Ta'likan znači kao hadis muallak. Ta'likan znači ovako, znači uh, ako bi preveli doslovno ta vrsta hadisa, ta'likan znači kao da je okačen, obješen, na što je okačen, okačen, falim mu lanac, fali mu dio lan, lanca prenosnosti na početku. E, kakav je propis ovog hadisa? Znači, u propisu smislu da li se prihvate, da se odbacuje. Znači, svakako mi učimo znači, vrste hadisa koji su slabi hadise. Uglavnom, znači, eh, hadis muallak u osnovi je mardud, hadis koji se odbacuje. Znači, ne, ne prihvata se. Eh, što se ne prihvata lenohu faqada shartu min shurutil qabul jer jer mu nedostaje nedostajemo znači jedan od šartova primanja hadisa to je itisalu sened da je danas prenosilaca spojen e, u ovom slučaju, znači, ili fali jedan, jedan ravija ili, ili dva ili više ravija do, e, do, do, do tabiina ili ashaba ili poslanika, sallallahu alejhi ve sellem Znači, znači, u osnovi je znači, e, ovo opis takve vrste hadisa, ono ostaje samo problem znači, po pitanju uh, muallekata, znači hadisa, hadisa koji su malek u dva sahiha. Više ih ima u Buhari nego u Muslimu, a ima i kod jednog i kod drugog. Uglavnom, uh, propis tih hadisa, mi smo već jednom to spominjali, ćemo opet posjetiti ovdje, uh, propis hadisa koji su Buhari i Muslimu malek, je taj a, e, zašto su bitni Buhari i Muslim zato što su to dvije knjige u kojima su a, e, a, e, njihovi autori uslovili da ti hadis uslovili su da hadisi budu vjerodostojni Ako su slovi da hadisi budu vredostojni, otkud onda ovi hadise? Kako njih tretirati? Znači, vredostojni, ono što su slovi da budu hadisi vredostojni, misli se na oni koji su došli sa lamcem prenosilaca, a ne ovi koji su mu'alekan. E, odnosno, da su Buharija i Muslim, za te hadise koje se spomenuli Mualikan, da, oni, da ti hadisi ispunjavaju kod njih šartove e, koje su oni uslovili za, za, za te hadise, da, bu, da ih uvrsti u svoj sahih, oni bi spomenuli sa lancem prenosilaca. Znači, namjerno, svjesno spomenu te hadise bez lanca prenosilaca. A kakav je propis tih hadisa? Znači, da spomenu ovdje, znači, kad se analiziraju ti hadis kod Buharije, znači, oni se mogu svrstati u dvije vrste. Prva vrsta koja ima Buharija te hadisa muallak, koji spominje bisirati džezm. Znači u formi, u formi džezma, znači koja jasno, nedospisno ukazuje da, da, to da ima Buharija kaže da je, uh, ukazuje da smatra da je taj hadis prihvatljiv. Kako, odnosno koji riječi? Da kaže kale, uh, zekere eu haka. Jedne od tri, ta tri, tri izraza. Kale znači rekao je. Znači, rekao je, kao jasno nedvobjeno, hoće da kaže da to što se pripisuje poslanik sa nasrednim, da je rekao. Znači, da su njegove riječi. Zeker, eh, znači, spomenuo je. Znači, ukazuje na dvosmjeno da je to, da ima Buharija smatra da je to u redu, da je to privatno što se prenosi. I haka, a, eh, a, eh, pričano je, ispričano je, rečeno je. Ako spomenu ova, ova jedan od ova tri oblika, po, znači, e, ti hadisi su po imamu Buhari, znači, ovo su, ovo su tvrdili naso osnovu analize, on imam Buhari napisao. Znači, na osnovu analize tih hadisa koje on spomenu, Uh, e, učenjaci, mladi su drugi zaključili, znači kada ima Buhari kaže za te hadise muallak, qale dhekre haka, bilo kome da pripiše, svejedno uh, tabinu ili ashabu ili poslanik sa on smatra kod njeg su ti hadisi prihvatljivi. Tako se praksa potvrdila Ti hadisi su prihvatljivi, svejedno bili hasan ili, ili sahih. Bili dobri ili vredostani. Druga vrsta Mu'alla hadisa, to je ono koje spominje ima Buharija besigati temrid. U formi, obliku temrida bolesti. Temrid znači nešto, nešto bolesti, nešto nije u redu. A to su forme. Kile, zukire i hukije. Znači, kile rečeno je. Hukije spominje se. E, pardon, e, zukire, spominje se, hukje, is, e, priča se, priča se, more biti bidne, more biti nebidne. Znači, kao hoće da kaže, ima tu, ima tu ovaj priče. Znači, za razgovor od ove prijetunne tri forme. Ovo je kaže, prvo gdje, gdje Buhari hoće da znači da hadis, hadis privati kaže kale, rekao je, a u drugoj formi kile, rečeno je. Znači, ima, ima, po njemu ima slabosti u tome. Onda u, u prvoj formi gdje, gdje je prihvatljivo konje kaže zekere, spomenuto je. A u drugo gdje ima gdje je forma slabosti kaže zukire e, spominje se. Ovde spomenuto je, znači spomenuto je, a ovde da spominje se. Uh, haka ispriča na dol hukije, priča se. Znači ovo gore kad bi prevel na, na naš jezik kako bi to izgledalo. Uh, uglavnom znači na osnovu, na osnovu ovog ovog raštlanjivanja i podjeljivanja toga kako Imam Buharija navodio te hadise Mu'allak, zna se koje je on smatrao da su, da su prihvatljivi, znači ove prve smatrao da su sahih, a ove drugi koji rečeno kile, dukire, hukije, rečeno je, spominje se, priča se, e, ti hadisi mogu biti i sahih, i hasen, i daiv. Mora si strašnjih osenet. E, drugi učenjaci su, uglavnom među tim hadisma nema hadis koji je vahin, koji je jako slab. Znači ima hadis koji se može desiti da je slab, i zato imam Buharija spomenuo da je, da je hukije, dukire, kile, ali da ima da je jako slab, ili da je čak batil, znači takve hadise imam Buharija nije spominao, navodio u svome sahihu. A ovo, znači, e, ta vrsta hadisa mogu kod njeg biti ova, ova druga, E, gdje spomene u formi slabosti, znači može biti da je sahih ili hasan ili daif. Kako znamo, znači da se istraži lanac prenosa za tisti hadisa u drugim hadijskim zbirkama. To su radili neki učenjaci. Najpozna, najpoznatiji koji je kvalitetno to uradio, dobro uradio, a to je Hafiz ibn Hajar. Znači on je napisao knjigu Taglik u Ta'lik. Taglik na taglik, znači zatvaranje talika, talika koji su okačeni, objašeni, oni je sad E, zatvorio, odnosno povezao. Povezao je te hadise, odnosno spomenuo njihov lanac prenosilaca i spomenuo, i spomenuo znači, e, ocjen tih hadisa, dao ocjenu svih tih hadisa. Gdje je spomenuo, znači, e, lanac prenosilaca svih tih hadisa koji imam Buhari spomenuo muallakan, odnosno bez početka se ne da lan tog hadisa. I to je što se tiče znači, ove vrste muallak hadisa. Andalusam, andalusam. Andalusam